Tas ir Dāvida psalms. Un tur ir teikt tā. Es tevi, kungs, teikšu no visas sirds. Es Dievu priekšā tev dziedāšu slavas dziesmu. Es tev pielūkšu tavā svētajā namā. Es teikšu tavu vārdu par tavu žēlistību un uzticību, jo tu esi par savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus. Kad es tevi piesaucu, tu mani paklausīji un devi manai dvēselē drosmi un spēku. Visi ķēniņi ir zemes teiks tevi kungs, kad viņi dzirdēs tavas mutes vārdus, un viņi dziedās par tā kunga ceļiem, jo tā kunga godība ir liela. Tiešām, tas kungs ir dižens, tomēr viņš uzlūko pazemīgo un pazīst lepnojam un tāliem. Kad man jāstaigā zem ciešanas paida, tu mani uzturi, uzturi man dzīvību, un izciet savu roku pret manu ienaidnieku dusmām. Un tava labā roka man palīdz un palīdzēs. Tas kungs to darīs manas glābšanas labā. Tā žēlstība kungs paliek mūžīgi, neatstāja savu roku žēlu. Vai tu šodien var attiecināt to sev? Vai tu šodien var teikt, es tev slavēšu kungs no visas savas sirds? Vai tu var teikt, Kungs, tu man dod drosmi un spēku, bet lai arī kāda situācija šodien ir dzīvē, mēs šodien varam no visu savu sirds, ar visu spēku, ar visu savu dvēseli slavēt to kungu un pielūgt viņu skatīties uz Jēzus Kristu, kas ir visu ticību iesācējis un arī pabeidzējis. Viņš tev šodien ir aicinājis tikai tāpēc, ka šodien ir šeit. Un es ticu, ka Dievam vēl labas lietas sagatavot tavā dzīvēm. Tā kā pateiksimies jau par to, ko viņš ir darījis, par to, kas mums ir, par to, ka viņš mums devis balsu šodien, ka mēs varam dziedāt, par to, ka viņš mums devis acis, ka mēs varam redzēt. Dievs brīnišķīgs lūksim, draugi. Jūs varat celties, jūs varat sēdēt, bet lūksim un slavēsim viņu. Cik brīnišķīgs tavs vārds, kas man tik ļoti dārgs, Mama tihiba, tas mana brīvība, un augšām celšanās. redzēs sēklu tev, slāpstu pēc lietām, kas īstās. Vai ņemsi mani sev līdz, vai mani vadīsi tu, ja sirdī atveru tev, vai drīkstu līdzi tevi. pateicībā zemojos un sirds manā būs. Vēlreiz pateicos, vēlreiz dzīvīs leju Tev. Tagad Tu esi paaugstināts godībā, debesu ķēni, Tev zemošos sevi. Vēlreiz pateikt. esmu izglābts, gatavi. Viss, man nevajag tavu testu, tišu, bet jūs gan, jā. Nē, nē, nē, testē. Tur bija vārdi par žēlastību. Amen? Šodienas tēma ir, jūs varat ienākt, es tagad man nav pilns palrokā. Ir rakstīts kuldīgai, nosvītrots svētdienas datumiņš, un rakstīts par Dievu žēlastību. <laughs> par Dievu žēlastību. Un lūdzu, viss cauri Dieva vārda lūdzu paturiet prātā. Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlistība un svētā gara sadraudzība. Šeit ir trīs lielas rindas. Kas tur ir? Tur ir reņģeļi. Ārpusē. Ārējā perimetrā ir reņģeļi, lūdzēji. Ja? Intercessori. Ja? Kas saprot? <laughs> Kurā rinda grib būt Dieva tēva mīlestības rinda? gads maija. Viņš ir teicis, neko sen kļūst, tad šī rīna būs Dieva tēva mīlestības rīna. Šī rīna būs Jēzus Kristus žēlistības rīna. Un šī rīna būs Svētā gara sadraudzības rīna. Skatieties, tāda interesanta secība atklājās no Dieva vārda. Uh, patiešām. Dievs tēvs mīl, Dievs tēvs mīl, Dievs tēvs tevi mīl. Dzirdi? Dievs, Tēvs, tevi mīl. Viņš tevi mīlēja, viņš tevi mīl un viņš tevi mīlēs. Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un rīt mūžīgi. Un arī rīt. Rīt arī. Ja mūžīgi, tad arī rīt. <laughs> Tagad skaties. <laughs> Dievs tev mīlēja vakar. Dievs tev mīl šodien un Dievs tev mīlēs rīt. Dievs Tēvs parādīja žēlistību caur Jēzus Kristu vakar, viņš parāda žēlistību caur Jēzus Kristu šodien, un viņš parāda žēlistību caur, parādīs žēlistību caur Jēzus Kristu rītam. Un skaties, Dievs mīlēja pasauli, Dievs mīlēja pasauli, Dievs mīlēja pasauli. Mēs runājam par saknēm, Ir ļoti daudz bībeles tematu, bet mēs runājam par sakņu saknēm, par pamatu pamatiem. Ja, pamati ir ļoti svarīgi. Dievs mīlēja, un tāpēc viņš sūtīja Jēzu Kristu. Dievs mīlēja, tāpēc viņš sūtīja savu žēlastību. Dievam Jēzus Kristus un žēlastība ir viens un tas pats. Un ja jūs jaunajā derībā uh, paklausot manam eh, draudzīgam izaicinājumam, eh, tur, kur visur ir tas vārds agape vai Dieva mīlestība, ieliksiet vārdu mīlestības vietā Kristus, jums būs interesanti lasīt. Ļoti interesanti lasīt. Un tā drīkst darīt, un tā vajag darīt, tāpēc, ka tā ir Dieva mīlestības. Skaties tālāk. Dievs sūtīja Jēzu Kristu, tāpēc, ka viņš mūs mīl, viņš sūtīja Jēzu Kristu. Dieva mīlestība spieda viņu parādīt žēlastību. Žēlastība atklājās vienpietimušā dēla veidā, un mēs viņu redzējām, vai um, ne, kā Dieva vienpietimušā dēla. Tad, kad Jēzus aizgāja atpakaļ uz debesīm, viņš sūtīja atkal. Atkal kāds tika sūtīts, vai ne? Un tas jau ir, kur ir šā, šī rinda zina vislabāk to. Viņš sūtīja svēto garu. Uh, skaties. Šito izvērtējiet, bet es tā pēc vienkāršas bērnišķīgas sirds saprotu tā. Uh, Dievs tēvs mūs mīl, tāpēc viņš mums sūta savu žēlastību. Savukārt, žēlastība uh, grib turpināt pie mums izpausties un draudzēties, un viņš sūta tālāk žēlastības garu. Un šis gars grib mums draudzēt. Uh, Jeremijas 31.3 ir rakstīti tādi vārdi. Jeremijas 31.3 ir kāda ļoti brīnišķīga un man īpaša rakstvieta. Vai tiešām viņš man iedeva šo rakstvietu, tad viņš man uh, viesnīcas numurā iedeva arī 313. Uh, istabiņas numuru. Es nesaku, kāpēc tā jāvadās, bet toreiz tas tā man bija. Tad ar Jeremijas 31.3, ja savāl kopā jau 313. Un es toreiz kaut kas man bija uznācis, un es teicu, Dievs, vai tu man mīli, un vai nu, tā, un kāpēc es tā nejūtos, un, un, un, un, un bez maz vai, vai tev mans nav žēl, un tā. Un man ienāk rakstiet Jeremijas 31.3, eh, un tur stāv rakstīts tā. Tas kungs man parādījās no tālienes, un aiz vārda no tālienes tur ir jābūt uh, vārdam, pēc vārda, pēc vārda tālienes jābūt vārdam sakot. Bet viņš nav. Tas kungs man parādījās no tālienes sakot, ja? es tev mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ es pret tevi tik uzticam, esmu saglabājis savu žēlistību. Wow! Iemesls, kāpēc Dievs ir uzticams un tik uzticams saglabā žēlistību, ir, to zinās tikai šitā rīna, Gatrīna, mīlestība. Un skatieties, Jāņa 3.16 ir rakstīts, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo, savu vienīgo, savu visdārgāko, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, ja, bet iegūt mūžīgo dzīvi. Dieva mīlestība spiež dot, Dieva mīlestība mudina dot pie kā dot, es teikšu, ļoti izšķērdīgi. Ļoti izšķērdīgi, ļoti dārgi. Tad, kad, tad, kad cilvēkā darbojās Dieva mīlestība, viņš kļūst, eh, teiksim tā, varētu teikt, vizuāli izšķērdīgs, dāsns un ļoti dodošs. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tāda ir Dieva dāvana. Jo Dievam pieder uh, visa galaktika, viss zelts un sudrabs, bet viņš atdod visu dāvanu, savu dāvanu. Un šī mīlestība atkal, redziet, Dieva tēva mīlestība, tik ļoti Dieva tēva mīlestība mīl pasauli, kā viņš sūta savu žēlistību, savu dēlu veidā. Un ja apvieno abas šīs raksturvietas, ja, Ja apvieno abas šīs rakstvietas, Jeremijas 31.3 un Jāņa 3.16, ja apvieno, tad, tad vienādojumu uztais. Tad var, droši varam teikt, ka Jēzus ir Dieva mīlestības un žēlistības dāvā mums. Jo Jēzus tik dots, tāpēc, ka Dievs mīlē. Iemesls, kāpēc Dievs kaut ko dod, ir viņa mīlestība Vai, vai tā ir gara izpausme? Vai tas ir Dieva vārds? Vai tas ir pat... Kas ir šitas te? Draudi? Nē. Labi. Brīdinājums. Tas viss ir no mīlestības. Tas viss ir no mīlestības. Jebkura Dieva darbība ir pamatot iekš viņa mīlestības, jo Dievs ir mīlestība. Taisnība ir tā, ka Dievs ir taisns. Dievs ir svēts, Dievs ir tiesnesis, un viss šīs kategorijas, ne kategorijas, ja, viss šie aspekti ir Dievā. Bet Dievs dod tāpēc, ka viņš mīl. Un viņa mīlestība uh, ir tā kaut kāda ļoti īpaša lieta. Romiešiem 5.8. Es, es ļoti, ļoti ceru, ka mēs Dievu atsvaicināsim vai iepazīsim šodien savādāk. At, ja atsvaicināsim, tad no jauna, bet ja iepazīsim, tad dziļāk. Romiešiem 5.8 ir kaut kas pateikts par Dieva mīlestību. Bet Dievs savu mīlestību, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, mīlestībai ir vajadzīga reizēm pierādījuma. Ja? Mīlestībai ir vajadzīga pierādījuma mūsu dzīvēs. Jo, sekojot Dievam, kā viņa mīļie bērni, un kopējot to paraugu, ja, nu kā kopējot, ja? Ja pareizāk sakot, lai Dievs sirds dzīvo, tāpat kā viņa dzīvo caur savu sirdi, lai viņa sirds izdzīvo caur tavu. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Skatieties, Dievs savu mīlestību un līdz ar to arī žēlastību pret cilvēkiem parādīja un pierādīja ar to, kad vēl bijām grēciniem. Varētu teikt, ka tas ir ļoti, ļoti liels tāds riskants avansa maksājums. Kad vēl nekas nav atstrādāts vai nopelnīts. Pareizi, ja? Pie kam uh, pantu atpakaļ Pantu atpakaļ. Pantu atpakaļ. Romiešiem 5.7 ir rakstīts, neviens tik lēti nemirs par kādu taisnumu. Par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet tas ir teikts, tā ir cilvēciskā domāšana. Un tagad tas kungs saka tā, un tagad tas kungs saka tā, un tagad tas kungs atgādina mums tā, Tāpat kā viņš to darīja vakar, šodien, un viņš teiks rīt. Viņš teiks, zini ko? Manas domas. Manas domas nav cilvēku domas. Cik augstāks ir debesis pār zemi. Ja? Cilvēki domā, no visiem cilvēkiem ir kādi gatavi, tādi cilvēki, kas ir gatavi nomirt, nu tur idejas vārdā, ja? kāda taisnā vārdā. Ja? Kāds draugs atdod par draugu dzīvību. Un Jēzus uzreiz pasaka galu robežu. Nevienam nav lielākas mīlestības, ja tas atdod savu dzīvību par, par draugu. Un Jānis nosprauž otru milzīgu robežu. lai kā tu varētu, kā, kā lai, kā lai pareizi pasaka. Jānis saka, Jānis saka tā, es nesaprotu, kā tevī varētu, kā tu varētu pretendēt uz to, ka tev ir Dieva mīlestība, ja tu aizslēdz savu sirdi brālim vai māsai praktiskās vajadzības. Ja? Tā ir otra robeža. Tas, Jēzus pasaka, tas ir pats augstākais, ko tu vari atdot savu dzīvību par kādu. Ja? kas ir ļoti cēla, augsta. Un, un Jānis atkal tā ļoti praktiski otru galu robežu pa mīlestību nospriež. Ja? Un tas sanāk tā, zin, kā Jēzus saka, vienu vajadzētu darīt un arī otru neatmest. Ja? Bet kā tad mēs varētu izdarīt to lielāko, ja mēs nedaram tās parastās zemesnīcīgās lietas varbūt. Es nesaku, kad jūs nedarat, es saku, ja tas tā ir. Un Jānis to arī saka, bērniņi, nemīlēsim Tikai, nu, bet atpakaļ par žēlistību. Un skaties, reizēm ir tā, ka cilvēks saka, vai ir vērts ieguldīties, ja? vai tur ir vērts ziedot, vai ir vērts atbalstīt, vai tur ir vērts benzīnā naudu izdot, nu, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja? Jau par labiem projektiem tas iet runa, jau par labiem projektiem. Dievs savu mīlestību pierādīja ar mums, bagātīgi izšķērdēdams, dāsni atverot un atdodot visdārgāko, kad mēs vēl bijām nekas. Amen? Amen! Tā, tas, tie nav izdevumi, tie ir milzīgi izdevumi. Tā nav izšķērdība maksāt par tiem, kas ir uh, līdz ausīm mēslas. Tā ir bagāta, tā ir ļoti, un skaties, kāds ir Dievs. Ja? Cilvēks ir tāds skaita kapeiks un tur smiedzās. Es nesaku, ka nav jābūt gudriem, bet skaties, kāds ir Dievs. Un viņš saka, neviens tik lēti nemirs. Dievs saka, jūs tik lēti nemirsiet uh, par kaut ko tādu, bet es nomiru ļoti dārgā veidā par jums, kad jūs vispār nebijāt cienīgi par to. Tāda žēlstība es jums parādīju. Un tagad ir tāds tā kā, iedrošinājums un arī izaicinājums. Jāņa 6, 65. Jāņa 6, 65. Jāņa 6, 65. Jāņa 6, 65. Un viņš sacīja, mm, tāpēc, tie ir Jēzus vārdi, ja? viņš tur iepriekš saka, bet ir kādi jūsu starpā, kas netic, Jēzus jau no paša sākuma zināja, kas tie ir, kas viņu netic un kas ir tas tieši cilvēks, kas viņu nodos. Un tad tālāk 65. pantā Jēzus saka tā, un nu, viņš sacīja, tāpēc es jums, es jums esmu sacījis, ka neviens nevar nākt pie mans, ja tas viņam nav tēva dots. Un otra līdzīga rakstvieta ir, ka cilvēks neko nevar ņemt, ja tas viņam nav dots no, ir, ja, no debesīm, ir tāda rakstvieta, vai ne? Un tad Eh, tur notika tā, ka cilvēki kaut kādā brīdī dzird, tie bija viņa mācikļi, jo viņam bija vairāk nekā 12 mācikļi. Ja? Uh, palika 12, nu palika 11 beigās, ja? pēc tam 12 vēl pieliek klāt. Bet bija brīdis, kad tur bija 70, ja? Ja, tad tur bija brīdis, kad vispār bija daudz cilvēku viņam sekoja. Ja? Un tad ir brīdis, kad viņi izdzied šitos vārdus, eh, kad Es jums saku, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav tā dots. Un tad kaut kas notiek to cilvēku prātās, un viņi domā, ā, nu, labi, nu, tā kā jēga vai kā, nu, šie vārdi mums ir pasmāni. Tā vietā, lai paprasītu kaut kādas papildus paskaidrojumus, ja pateikt, jēs, ko tu ar to domāji, viņi pasaka, šie vārdi mums ir pasmāni, pagriežas un aiziet. Aiziet no Dieva mīlestības, aiziet no Dieva žēlstības, un aiziet vēlāk arī no sadraudzības ar svēto garu. Šie vārdi mums ir par smagu. Bet kā vārdi tie bija? Jēzus. Visa viņa bagātība, visa viņa mīlestība, visa viņa žēlastība, visa gudrība ir apslēpta Jēzu Kristu. Un prieks bija, ka mēs dziedājam tās dziesmas. Ja? Un Dievs atkal saka, viss jums jau ir dots. Viss jau jums ir dots. Viss jau jums ir dots. Meitenes, meitenes, dāmas, pēdējā rinda. Ja? Viss kārtībā? Vajag palīdzību? Ir labi? Jūs priecēties, ka viss ir dots. Ja? Ok, viss jums jau ir dots, un tas ir dots caur Jēzus Kristu. Ja? Ok, viss man ir dots, tad kā to tagad darīt un ar ko tas tagad ir domāts. Un redziet, tā bumba ir tā bumba ir mūsu pusē tagad. Eh, otrā korintiešiem 6.1. Otrā korintiešiem 6.1. Otrā korintiešiem 6.1. Tādi interesanti vārdi ir rakstīti. Mēs, kā līdzstrādnieki, Pāvils raksta līdz ar citiem apustuļiem, divu kaltiem, eh, viņš raksta tā, mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācām. Mēs jūs pamācām, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu vēl saņēmuši. Oho, ko viņš ar to domā? Kā tas ir? Žēlastība, kas Dievam maksāja tik dārgi, kas bija viņa mīlestībā pamatot, viņš saka, lai jūs to nebūtu vēl saņēmuši. Un, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu vēl saņēmuši. Ja? Citiem vārdiem sakot, tas sanāk tā, lai nebūtu tā, ka Kristus ir velti par jums mirs. Citiem vārdiem sakot, tā vienkāršot, es nesaku, ka man ir gala bilde un gala mācība par šo, bet es saku, ka tā sanāk, ka, uh, lai nav tā, ka jūs Jēzu, um, tā vēl esat saņēmuši. Ja? Nē, viņu saņem pa vēl uz ticības pamatu. Bet ko tālāk ar to? Ko tālāk Dievs saka ar to darīt? Un, ja paskatās tur atpakaļ, tad no uh, 2. korintiešiem 5, 20, jā, pirms viņš saka šos, uh, lai nav tā, ka jūs vēl, kas ir Dieva žēlstību saņēmuši, 2. korintiešiem 5, 20, viņš saka tādas, uh, Nu, tāds interesants vārds, ja? Tā mēs nākam Kristus sūtīti un pamācām, it kā Dievs runāt caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Un 21. ir to, kas grēku nepazien, viņš mūs labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dievu taisnību. Redzi, kas ir pa lietu? Tad, kad, tad, kad, eh, tad, kad Jēzus nomir pa mūsu grēkiem, ja? Uh, Dievs visas lietas dara ar savā laikā un ar savu nodomu. Pareizi. Dievs dara lietas gudri, apdomīgi un ar tālredzīgiem mērķiem. Amen? Mm. Amen. Tā ir. Un tad ir drusciņi jāpapras, Jēzus par mani nomirs, slava Dievam. Es zinu, ka visi to zina tūkstoši reizi, vienkārši drusciņi savādāk uz to paskatīsimies tagad. Ok, Jēzus par mani ir nomirs, aleluja, viņam jādzied par to ir dziesmas, ja? viņam jāsasit plaukstas ir par to. Labi, vai tas ir viss? Nu, mēs jau zinām, protams, ka nē, bet Tā, tas ir tikai, lai kustinātu smadzenes. Ja? Vai tas ir viss? Un Dievs saka, manas domas mēdz nebūt jūsu domas. Un mums ir jāmeklē Dieva prāts. Un Jēzus prātā tagad ir tā. Jēzus saprot tā. Ja jau es un Dievs saka, es esmu atdevis par jums to visu dārgāko, un es viņu dabūju atdot Kādēļ? Nu, grēka dēļ, vai ne? Grēka dēļ. Tā tad viņš nomira, lai izturtu mūs no grēkiem. Slavu Dievam, turpinām dziedāt dziesmas, bet viņš saka, bet viņš jau nenomira, lai mēs turpinātu dzīvot grēku. Kāds pasakā mē. Viņš jau nenomira, lai turpinātu dzīvot grēku. Un šeit ir tā no vienas puses tā, tā kā pārnes tā žēlistība, un no otras puses arī tur tāda pārspīlētā bardzība, ja, ja gadās plupums. Žēlastība mums ir dota, lai mainītos, lai progresētu un lai attīstītos. Uh, viņš saka Pāvils, visi nomaksāts, viss vārti ir atvērti vaļā, bet nu, tas ir tā kā bankā ir brīvā atvērto duru dienu un seifiem ir visi kodi noņemt nost, ej un ņem, bet Nu, grūti tur visu to bija izdarīt, un tad ir tā atvērto dūdienu, un neviens neiet iekšā. Nu, tad tie bankas darbinieki saka, nu visu dienu vakar nočakarējamies un pavēlti, ja? Neviens nenāk un neņem vaļā. Es nezinu, vai tā ir ideāla līdzība, bet jūs saprotiet, ko es cenšos pateikt. Un ja es saku, es nomiru par jūsu grēkiem. Numur viens, lai izglābtu jūs no grēka. Numur divi, lai padarītu neatkarīgus no grēka. Lai, ja ka grēks vispār nevalda vairs pār jums. Un numur trīs, es sagaidu Dievs, ka jūs vairs negrēkosiet. Ā, kungs, kā tas ir iespējams un tā tālāk. Un tad viņš saka, kurš, es tev pastāstīšu. Mans vārds ir Dieva žēlastība. Ok, tavs vārds ir Dieva žēlastība, bet tik grūti cīnīties ar grēku un atkal es klūpu un ko man darīt? Kurš, kurš, kurš, kurš? Mans vārds ir Dieva žēlastība. Jā, kungs, Dievs, un eh, atkal es klūpu un Un tad tev atnāk gudrība paprasīt, Dievs, a, kas ir tavu žēlistība? Jēzus. Tev tas palīdz negrākot? Nē. Ko nozīmē Dieva žēlistība? Man Dieva žēlistības definīcija ir vienā teikumā. Es nedomāju, ka tā ir dziļa mācība, bet vienā teikumā. <laughs> Žēlistība ir pārdabiska spēja un spēks paveikt to, ko tu un es dabiski nespējam. Kā es varu negrēkot un kā, vai te man pašam taisnākam jākļūst un jāmeditē jā, vai kalnā jārāpjas? Nē, tev jāsaprot Dieva žēlstību. Un tev jāsaprot, ka bez žēlstības tu neko nevari. Ziniet, te bija tāda interesants gadījums, bija manā dzīvē, kāda ir pamanījuši, ka es esmu nokrities svarā, paldies jums. Eh, parasti tas ir viens, divi cilvēki draudzē no simts, bet nu, nav problēmas. Eh, tas ir tāda man personīgā sāpe, ja? Eh, kāds teikt, ko tu, tu gaidīji, kad es lauzies un dziedās? Nē, nē, divas kompliments gai. Joks. Tad, kad es uzsāku uh, darbu pie svara nomešanas, Es Dievam pateicu, Dievs, es sportoju, es daru to, bet es nevaru no tām rības lēknēm vakarā tikt vaļā. Es zinu, kad es visu spēju tā kungu spēkā, es zinu, blā, blā, blā, bet tas manā dzīvē nestrādā. Tava žēlistība un šis ticības blā, blā, blā, priekš manis ir blā, blā, blā. Un es zinu, cik es esmu ilgstoši mācīts, kad vaina nav tevi. <laughs> Un tad es brāļa māsu priekšā gāju ar savu problēmu eh, šaurākā lokā, un es teicu, brāļa māsas lūciet, lai Dievs man dod žēlstību. Jo man bija jāsaprot, kā, kā definēt man lūkšanas vajadzību viņiem. Lūdziet, lai es nerīju, lūdziet, lai man nav kāru saldumiem vai kā, bet es sapratu, ka man vajag papildu žēlstību šajā jautājumā. Un šitas ir vienkārši tūkst nereāls. Uh, Man bija smagi jāstrādā, man bija smagi jāstrādā. Bet to, ko es pats nespēju, Dievs man noņēma nost. Saprot? Viņš noņēma man nost tā, tās kaut kādas rības lēknes, kaut kādus papildus spiedienus. Ja? Man bija jādisciplinē, man bija jāsporto, man bija jēra ļoti ierobežot, man reiba galva, man ļurēja kājas, bet tā bija mana daļa. Bet es Dievam teicu uzsākot, ja man kaut kas izdosies, tad tas būs tikai tavs žēlstības dēļ. Un mēneši no mēneša, mē, un sal, es, to, es to salīdzinu uzreiz ar ticības dzīvi. Uzreiz es vēl paralēls, es savādāk nestāstīju. Man piedzīvojumi ir interesanti, bet ne tik ļoti kā Dieva vārds. Un man bija noslēgts derības ar vienu brāli. Ja tajā un tajā dienā man nav tik un tik kilogramu, es zaudēju visvērtīgāko no priekšmetiem, kas manās mājās ir. Tā nav mašīna, tas ir mans <laughs> velosipēds. un viņš nav naudā tik vērtīgs, bet viņš ir vērtīgs manai elkalpu sirdī. Ja? <laughs> un, eh, un viņš bija uzlīdzis pretī man monētu kolekciju līdzvērtību. Un tad, kad es jau gandrīz biju pie uzvaras, un man teica, nu, Paul, nu, tu esi tāds malacis, afigēt, ah, nu, tev ir tāds raksturs un tā tālāk. Es teicu, ne man ir raksturs, ne figeķi vajag. Ja? Es, es apsolīju Dievam, es došu visu godu tev. Un tagad paliek pēdējās divas, trīs dienas. Man viss bija uz milimetriem. Un es atslāpstu un es saku, uhu, jau svinu uzvaru es kļūstu pašpaļāvīgs. Un nobloķējās svars, viņš visu laiku krita, nu, nu, protams, kaut kādā brīdī viņam apnīk kristies, ja, piedodiet, kopā tie bija 28 km. Ja. E, e, es jau raudāju, kā es gribēju ēst. Bet, ja tā godīgi, tā bija miesa, jo es nekad dzīvē neesmu tik labi juties, tik daudz spējis paveikt, un tik maz man vajadzēja gulēt. Starp citu, ja jūs ēst mazāk, man ir aizdoms no 3 līdz 4 stundām jums mazāk miega vajadzētu. Tas, tas ir mans subjektīvā prakse. Es, es jūs izaicinu to pārbaudīt. Jūs trešdien dzīvi, man ir liela aizdoma, trešdien dzīvi iegūs. Ja? Es to gadu garumā esmu pārbaudījis. Ja? Un tad pienāk viss, jā, jā, viss jau ir sasniegts, nobloķējās viss. Un es tagad Es braucu dienu, naktis, nē, pēdējās četras dienas gavēju, katru dienu 50, 60 km riteni. No, mīļā, tas nav viegli, tas nav viegli. Ja? Man nav neko svīst, pa to, bet es esmu aizmirsis, kas mazmāņu var aizklapāt ciet. Ja? Un tad vien uh, es jūtu, nu ir, viņu nav, bet nu ir, ja? derība ziņā ir, Tev jau sen jau nav, kaut kas viss, ja, ne svieda, ne mēsa iekšā tev, ja, aleluja. Ja, un tagad es no rīta domāju, man jābrauc izsvīst. Es nokapāju divas stundas, un parasti, ja tu kaut ko izšmies no sevis, tu esi vieglāks. Tur tā robeža ir tik maziņa, ka nav pa kilogramiem vairs runa. Nekas nenokrītās. Es ģīpst nost, gribās ēst. Nu, ir Ja? Un es pēdējā rītā, es domāju, es nezinu, ko visu nakti mīties. Burgeni nopiet, kā mēs smējāmies savā starpā, kas zina, kas ir burgenis. Ja? Ah, ko tur burgenoties, ja tur nav? Ja? Un es no rīta izbraucu nenāk miegs, piecos no rīta uzkāpt no riteņa, pilnīgi ļoti depresīvā noskaņojumā. Saprot, tu esi cīnījies visu garo ceļu gabalu. Un nu visi kaķims ir masts vienas dienā cietoklis viens diennakts ietvaros. Un es braucu vienā pusē mešu, otrā pusē mešu. Un nakšanā zvaigžņā debes, piecos no rīta, rītīgi tumši. Un es rītīgi vēmiens nāk, negribas neko darīt, min kaut kādā murgainā automātā. Un es saku, Dievs, kas notiek? labi, man nav žēl to, nu ir drusku žēl to ritmu zaudēt vai kā, bet man bija svarīgi panākt, sasniegt kaut Un tad tāds teksts iet klāt. Tu, tu iesāk visu šo procesu, deklarējot un proklamējot, ka visi no žēlistības. Bija tā, Paul, bija tā. Un tagad, kad tu esi pie finišu līnijas, tu pēkšņi esi izdomājis, ka tu gribi pabeigt savā spēkā. Saprot? Tā nav vienkārši lieta, ko es saku. Tā ir liela lieta. Un es saku, nu, bet, nu, kā? Viņš saka, Dievs man saka tā, pasaulē ir cilvēki, kas daudz labāk bez manis sasniedz rezultātus, kurus tu sevis izvirsi. Un viņš man uzdoja jautājumu, bet es tev prasu tagad tā, kā tad mēs Pāvils sasniegsim rezultātus? Tad tu pats viņus sasniegsi kā cilvēku pasaulē? Vai tomēr tu piesauc man žēlastību un no A līdz, kāds ir pēdējais burts, Ž, ja? līdz Ž ies manā žēlastībā. Tad es sāku labāk saprast, ko Pāvils raksta galotieši uz savu sādu. Un es pateicu Dievam, piedod, piedod Dievs. Es nogāju visu ceļu gabalā, žēlastībā. Un tad izgāju no viņas ārā kļuva pašpaļāvīgs, sāk paļauties uz saviem spēkiem, bez maz vai izgriez krūtis. Un es pārgāju mājās, un es stāvēju pie svariem, un tas bija rīts, kad bija derība dienu datums, un es valdīju asars, un es teicu, Dievs, es gribu, es vienkārši gribu pārēst. Es vienkārši gribu pārēst. Es stāvēju, ja, Man ir grūti tev to pateikt, ja tu neesi tam gājis cauri, ja tev naktī nav ceļš staigājis, samaņa zudus un tā tālāk. Neprasa man un tas un kā, Dieva žēlstībā to visu var izdarīt, un kuņas man nav samaitāts, un es jūtos brīnišķīgi. Ja? Man padomu netuvāk, es vairāk no draugas. Ja? Paulu izteic, tu jau labi izties. Ar tevi būs divi. Ja? Es teicu, paldies par atbalstu. Ja? Un es uzkāpu uz svarējumu Es mudīgi nobildējos, rādītāji domās uz savu derību partneru aizsiltīju uz mežu siliem un aizgāju ēst. Man ritenis palika. Ko es stāstu? Kāpēc es tā stāstu? Šitas visu laiku man vai diētā, vai pie mana mirstošā sievas tā gulds, kurš aizgāja mūžībā 4. oktobra. Jā, man bija tā tā, tas pats princips darbojas. Kad Dievs vajadzīgā brīdī, vajadzīgā laika posmā, tev iedot žēlstību, izdarīt to, ko tu dabiski nespēji. Labi, jūs teiksiet, diēti un raksturs nav, paltu bija izlaidies, un tev ir taisnība. Bet priekš mans tas ir liels brīnums. Bet, kad Dievs iedod žēlstību cilvēku no šīs vietas pārcelt un būt klāt, ar milzīgu mieru, ar milzīgu pateicību un ar prieku tās vairs jau nav diena. Ja? Bet par to es atsevišķi pastāstīšu ja? kādreiz citreiz. Tātad Dievs saka tā, es esmu mīrs par tevi un es sagaidu, ka tu negrēkos. Bet es nesagaidu, ka tu negrēkosi savā spēkā. Es neprasu, lai tu to izdari savā spēkā. Es neprasu, es zinu, ka tu esi pīslis. Būsim godīgi, mēs esam pīšļi. Mēs esam pīšļi. Jūs esat skaisti, bet pīšļi. Ja? Un ja es saku, es zināju, ka jūs esat pīšļi, un no pīšņiem cēlušies. Un es zināju, ka caur ādam jūsos ienāca grēku darbi, bet es to atrisināju caur krustu. Es caur krustu tiku ar to galā, un es sagaidu, ka pateikt, ka jūs staigāsiet manā žēlstībā, un jums nav jāgrēko. Un numur divi, ko es sagaidu, ir arī turpat palikts, ko Kristus mīlestības doma, domas iedod Kad tevī sāk darboties Kristus mīlestība, zini, kā tu sāc spriest? Es tev pierādīšu to ar pālu vārdēs. Tad, kad Kristus mīlestības domāšana sāk tevī darboties, tu sāc spriest tā. Wow, wow, wow, pagaidi. Viņš nomira par mani. Viņš atdeva visu par mani. Ko viņš sagaida no manis tagad? ka es dzīvošu viņam. Un tas ir rakstīts. Uh, otrā korintiešiem 5. nodaļa 14. pāns, jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam 15. Tā kā viens ir mirs par visiem, tā tad visi ir miruši, un viņš mir par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem. Mīļie, uh, nekas vairāk, nekas mazāk, nekas pārāk dzīvš, bet ne arī sekas. Ja? Brīvs no grēka, atbrīvots no grēka, bet ne ar mēķi, lai klūpt un krist. Ja? Kristieši klūp un krist, krīt grēkā, tāpēc, ka viņi nav, iem, nav sapratuši vai nav iemācījušies staigāt Dieva žēlstībā, līdzīgi kā ar man diēt. Ja? No sākuma tu atzīst, ja? es nevaru, kungs, es pats nevaru nomest svaru. Ja? Vai, vai es, kungs, pats nevaru negrēkot. Viņš saka, es zinu, Un kaut kādā brīdī tev liekas, es varu, vai ne? Es tāds esmu, es šitāds. Nu, tiksimies pie siliem. <laughs> ja? Tumšā naktī grēka nožēlas ielē. Ja? Tā gadās. Tā gadās. Bet, kad Kristus mīlestība sāk manī un tevī darboties, tu pasaki, pagai, pagai, pagai. Jēzus ir nomirs par mani. Es, labi, labi, labi, visas milzīgās zināšanas, visas, visas milzīgās zināšanas, nu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. bet pagad, pagad, pagad, kas tagad man ir jādara? Numur viens, tu esi brīvs no grēka. Numur divi, tev šī brīvība nav, nav, no grēka nav iedot, lai tu iet apakaļ grēkā. Ja? Ir iespējams. Numur trīs ir nedzīvo vairs sev. À, ja es nedzīvoju sev, kam man jādzīvo? Nu, protams, tam, kas vienīgais par visiem ir nomirs. Kā viņam dzīvot, tas jau ir cits stāsts. Daudz reiz esam to runājuši. Es ticu, ka jūs sen to visu zināt, bet es ticu, ka Dievs to grib pateikt atpakaļ. Un zini, kā ir? Es vēl pateikšu vienu lietu. Ir cilvēki, kas piedzīvo Dievu radikālā veidā. Atgriežās un viss. Un viņiem no pirmām dienām izdodas tā dzīvot. Tāds bija Pāvils. <laughs> ja? Tikko viņam apspīd gaismu, kā viņš sāka rullēt, tā viņš nomira rullēt. Un ir cilvēki, kas dzird, dzird, piedzīvo Dievu un kaut kā, kaut kā neaiziet. Un es esmu ievērojis, jo ilgāk neaiziet, jo, jo grūtāk kļūst. Ja? Jo grūtāk kļūst. Bet Dievs tev dod žēlstību. Ar katru jaunu dienu ir dot žēlstību. Un žēlstība ir, lai mēs mainītos, lai mēs kristos svarā. No sava es, no sava ego. Un viņš saka, nonāvējiet dusmas ātri sirdību. Tas ir darbs, kas mums jāizdara pašiem, bet ar Dievu žēlstību. Lēmumu pieņem es. Es saku, Dievs, rūkājam kopā, rūkājam kopā. Es neko nevaru, bet brīži es jau pats atkal mīnos. Jūs saprotat, pa ko ir runa? Rokājam kopā, viņš saka, tu taču, nedo, tu taču tā domā, ja? Jo, jo, es tā domāju. Halleluja, sešas mēnešas norokā kopā, trīs, ne, divas dienas pirms uh, uzvārds, ja, kad Pauls ies golbus lielo saņēma, viņš pasaka, paldies uz redzēšanos, es tālāk pats. Cik nopietni ir mūsu lēmumi, vai ne? Cik nopietni ir mūsu lēmumi? Es daudzreiz Dievam esmu teicis, Dievs, kad man atverās acis, es nezinu, kā tu definē savu krēņķi. Es saku, Dievs, es... Kā, kā tu vari ciest tādu cūku? Es runāju par sevi. Un es eju un visi sāpes kalpošanu liek nos un ah, nu, no ģimenes šķirties nevaru. Ah, jā, nu, tur, tur tas jādzīvo. Ne? Ah, jūrmalā, mums ir jūrmalā, ir Un tad Dievs iedod tādu atklāsmu. Nu, it kā es nezināju, kāds tu esi. Jau no paša sākuma. Ak, kungs, tu visu šo laiku zināji, ka es esmu cūk un man neko neteici. Viņš saka, va tad tev kaut ko varēja pateikt. <laughs> Jūs saprotiet, cik labs ir Dievs. Cik labs ir Dievs. Viss zin, ka, es neteikšu tu, ka es esmu cūcis krīkojies. Es neesmu cūkis, es esmu Dieva bērns. Bet viņš zina, kā es rīkojos, un mīlu, un žēlo, un ceļu, un aprūpē, līdz man atbalsta vienu dienu gaismu, un es visiem saku, tu zini, tev vajag Dievu žēlastību. Aleluja, Pauli, mēs tev to desmit gadu centāmies ieskaidrot, ja? Un tad, tad, tad tas žēlastību saņēmušais sāk vēl cits tur dedzīgi mācīt, ja? Cik labs ir Dievs. Amen? Tas iedrošina? Tas iedrošina. <laughs> Bet Tas iedrošina un izaicina. Tas iedrošina un izaicina. Dievs saka, beidzam gurķoties. Lai nav tā, ka žēlstība veltīgi saņem, jo tur ir ļoti daudz, kas iekšā. Un žēlastība ir pārdabiska spēja un spēks. Paveikt to, ko tu dabiski nespēji. Ko dabiskais cilvēks nevar. Ja? Dabiskais cilvēks ir jāuzskata, ka viņš ir tur Mīris. Pirmkārt, ir jāuzskata, ka viss ir mīris. Manas dabiskās spējas ir. Ja? Bet nu kā? <laughs> Man ir spējas un talanti. Ja? Nu, ko jūs? Ja? Nu, tā kā mēs ejam? Ar bauslības spējām vai ar žēlastības spējām? Nu, tā kā sākumā teica, kungs, paldies, glāb, visu darīšu, un ne tikai izvelc uz eldu. Izvelk, apmazgā, Pēkšņi pēc sešas mēneši tas nabaga brāvējs jau tāds prātvēdēs, padomus dod tur. Eņģeļs koriģēja, <laughs> draudz koriģēja. Tā nav. Zini, kad dabo žēlistību? Pasaki. Kas? Pazemīgie. Ja? Pazemīgie. Pazemīgie. Turis <laughs> pie ķēdes. Kā sauc ķēdi? Pazemīgi. Cits saka tā, oh, Dievs man lauza un, un, un, un tur darīja un pazemoja. Viņš to var, bet viņš saka, tad nu pazemojieties paši apaš Dieva rokas. Viņš var, bet kā? Tagad skaties, tagad skaties, uz ko garam vajadzētu tev svilināt ar Dievu. Jēzus atdeva savu dzīvību kā? Piespiedu kārtā vai brīvi? Mana ir vara to ņemt un dot. To es radīju Dievu līdzību. Tev nav tavu gribu atņemt. Tev ir vara. Tava griba ir tava vara. Tava griba ir tava vara. Un tad, kad krustojās divas varas, ir divas gribas, tad ir krusts. Un es saku, Dievs, es ar savu gribas lēmu savu gribas lēmumu. Nebalstoties uz jūtām, vai arī balstoties uz viņām, bet labāk pragmatiski, es vēl no tev saucīju. Un pēc mirkļa, es neskatu pēc pusotra mēneša, un, tev ir vārta atņemt atpakaļ. Tad Dievs var uzdot tev jautājumu, paga, paga, nu, tā kā man, Paul, kā, nu, nu, tā kā, tā kā parakstījāmies līdz kapam malai, jā, un tā, un tu vai pats grib skriet? Nē, nē, nē. Jā, jūs saprotat, kā tas darbojās? Tas ir traki. Pēdējais. Dievs saka, es sagaidu, ka tu nedzīvos vairs sev. Es sagaidu, ka tu nedzīvos vairs sev. Es sagaidu, ka tu nepieķersies nīcīgām lietām. Šīs nīcīgās lietas ir ilūzijas, jo viņas ir cēlušās no, ja, ilūzija ir tā, garīgas lietas tās, ja, redzējumi, ja, šī ir ilūzija īstā banka tur. Amen? Amen. Bet ja mēs pieķeramies iznīcīgajam, neusticamam pagaidu, kas mums uzticēs patiesi. Ne? Un tagad noslēgumā ir trīs psalmu rakstvietas un esiet svētīti. Un es ar jums esmu pilnīgi vienā laivā, un daži no jums esat kriet, stipri krietnā, jeb vairums. Es tik stāstu, ka man pateicoties tai skolai, šis, šur tur vēl papildus acis atvērās uz žālstību. 31. psalms, 31. psalms, 17. pāns. Tas psalms arī, ko Mārtiņš 138. ir vienkārši fantastisks psalms arī. Es tik ļoti viņu sapratu, cik sirds, ko tu lasīji šodien nu, to. Tu, kungs, dod drosmi, tu dod spēju, ja? Es zinu, ka es neesmu izgādājis šodien. Es zinu, bet no rīta es biju nekas. No rīta es biju nekas. Es tad citu kādam sāp gūžu. Sāp kādam gūžu? <laughs> es saku, ne. Ok, kam sāp gūžu? Norkalnas nu, bija tā, es teicu, kam sāp sprants. Jo domā, ah, kāds neatbūt. Neviens. Labi, vien tā. Ah, viens, divi, trīs. Un, nu, man sirdī tā bija, lūgt. Un es teicu, bet, nu, ja nekas nenotiek, nekautrēties man to pateikt, un arī visai draudzēt, es nebaidos izgāzties jūs priekš, ne, nu baidos jau, ja? Bet, ja kaut kas notiek labi, tad obligāti liecina. <laughs> Pa slikto var izvēlēties liecināt vai ne? Tu esi pār, ja nav efekts. Un lūdzam un visu, un labas lietas notiek, Dievs ziedina. Ja? Tā kā, ja tev sāp gūžas, nezinu, labāk gūža vajadzētu būt tā. Labi, Не хочешь, не надо. Ko tagad darīsim? Lauzīt. 3 dienas 17. 31, 17. Starp citu, kur ir gūži? <laughs> Tas taču ir šeit, vai ne? Ja? Labi. Es pieņemu, ka tu nezināji, <laughs> kas ir gūži. Vai kādam sāp gurds? <laughs> Dievs tev grib parādīt žēlastību. Un izdziedināt. Labi. Neviens neatzīstās. Liec spīdēt savam vaigam pār savu kalpu, palīdz man pēc savas kā žēlistības. Palīdz man kā pēc savas žēlistības. Ja piešķir man spēja izdarīt to, ko es dabiski nevaru. 20. pāns 31. Cik liela ir tava žēlastība, ko tu glabā tiem, ko tu glabā tiem, tu glabā šo spēju, šo spēku tiem, kas tevi bīstās. Abijīgais ir arī pazemīgais. Amen? Dievs glabā žēlistības darbu, spēju, spēku tiem, kas viņu bīstās. Aleluja! Aleluja! Aleluja! 22. pāns. <laughs> Slavēts, lai ir tas kungs, kā viņš mani tik brīnišķīgi žēlojas, kā stiprā pilsētā. Viņa žēlistība mums un man ir kā stiprā pilsēta. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Skaties, skaties, skaties, skaties, skaties. Bet es domāju savās bailēs 23. psalmā. Ja? Es domāju savās bailēs, es esmu atstums no tām acīm. Nē, es esmu žēlstības pilsētā. Kāpēc? Kāpēc es esmu žēlstības pilsētā? Tāpēc visu, ko Dievs dara, viņš dara. Es tev mīlu. 32. 10. pants. Turpat tās nav jāšķirst. Esiet iedrošināti. Bezdievīgiem ir daudz sāpju. Bezdievīgiem ir daudz sāpju. Bet kas uz to kungu cer? To viņš ietina savā kā? To viņš ietina savā kā? Žēlistībā. Un tur ir jābūt uh, latviski, kas uz to kungu cer. Uh, King James Gar ķēniņa jēkab ir rakstīts, kas uz to kungu paļaujas. Bet vajag abus. Vajag cerēt uz viņu un vajag paļauties uz viņu. Un abi tulkojumi šoreiz ir labi. Ja? Kas uz viņu uzticās un paļaujas? Un, un, un skaties tālāk, 33. Trīs psalmos ir vienkārši nereāls lietas. E, 33. 18. līdz 22. Noslēgtušā rakstiet, visi. Aleluja, zupā. Redzi? Jūs jau lūdzat, kad Pauls brauc, ak, kungs, dod žēlstību, vai viņš runā īsti. Viņš taču zina kuldīgs. Ja? Redzi tā kunga atsvēro tos, kas viņu bīstas un cer uz viņu žēlstību. Tur ir jābūt uh, cerības vietā, kas gaida. Bet atkal, kas cer, tas gaida. Ja? Un kas gaida, tas cer. Ja pārstāja gaidīt, tad ir, pār, tad ir pārstājis cerēt. Savukārt, nu, ja pārstāja cerēt, tad arī neko jau vairs, es jau no tevis neko vairs nesakāju. Ja? Un tad, kad tev ir pazudusi cerība, tu situāciju vai cilvēku, ko tu izdari? Nora, norakst. redz tā kunga atsvēro tos, kas viņu bīsts un cer uz viņu žēlstību. Lai viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņu dzīves bada laikā. Mūsu dvēseli gaida uz to kungu. Viņš ir mums palīgs un vairogs. Par viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņu svēto vārdu. Tavu žēlstību, kungs, lai paliek ar mums Jo mēs ceram uz tevi. Jo mēs ceram uz tevi. Jo mēs ceram uz tevi, mēs neliekam savu cerību ne uz ko citu. Un ja mēs varam izpildīt šos vienkāršos nosacījumus ne tikai ar vārdiem, bet patiešām, un es jums varu liecināt no sirds, cik grūti ir, cik, cik šī neatkarība no Dieva grib lausties iekšā, kā vēlns grib sajaukt to skaidro prātu un atkal uz bauslības, paštaisnības un pašgudrības tekām aizvest cilvēks prom. Un cik vienkārši viss patiesībā ir. Un atkal, un atkal, un atkal. Ja? Tāpēc es jūs, brāļi māsas, iedrošinu. Uh, Dievs jūs iedrošina. Dzīvojiet tā, <coughs> lai viss, ko Kristus jums ir nopircis, lai viņa spēks lai jūs pieaugat viņa žēlistībā. Ja? Lai jūs pieaugat viņa žēlistībā un lai jūs nepadodaties savā cerībā, bet svētā gara spēkā, jo svētā gara spēks ir Svētais gars ir gan patiesības gars, gan spēka gars, gan gudrības gars, gan žēlastības gars. Un topiet stipri viņa žēlastības garā. Dodiet viņam vietu, atzīsties savu bezpēcību, Izgāzieties līdz ar mani, stāstiet, lūdziet, talkā, palīdzībā. Un tad, kad nāk atpakaļ, un es jums pastāstīšu vienu interesantu lietu, kā, kā, kā tāda, kā var iesakties iekš visa tā, ko Dievs dod milzīgu godu, kā var iesakties caur maziem kaut kādu neapdomību. Es sākumā lūdzu cilvēkam lūgt par manu to situāciju. Es pat daudz ko lūdzu, nu, palīdzību, ja? jo tas darbojās. Bet es teicu, nu, par šo lietu tādiem uzticamiem lūdzējiem. Un sākumā es prasīju, un pēc tam man cilvēki liecināja, ka viņu svētais gars vadīja lūkšanā par manu piedodiet sūda diētu un cīņu ar svāru. Nu, es tā globāli izteicos, neapgrēkojieties. Bet zinu, ko Dievs pateica. Man tas ir svarīgi. Tev tas ir svarīgi, man tas ir svarīgi. Man likās, nu tur tautas, evangelizācijas, draudze, tas viss ir svarīgi. Viņš pasaka, nē, nē, nē, nē, nē. Un svētais gars ieliek aizlūcējam, iestāties par mani, par maniem, nu, ja? Un tad cilvēks saka, super, super, super, Un tas cilvēks, kas garā par mani lūdza, gara vadīts, vienu dienu atnāk un saka, vā, tu izskaties, tu, nu, nu salīdzinot ar to, kā bija, super, ja? Un saka, Paul, tu esi uzvarējis. Es teicu, es? Pirmkārt, tā ir Dieva žēlstība. Otrkārt, tas, kas to izcīnīja, lūkšana bija tu. Mana nopelna šeit nav. Bet redz, malacīti Paulu. Jā, Pauls grib pastāstīt, viņš ģība, līgojās, brauc uz kalniņiem un slidinājās lejā, ja? Kuru tas interesē? <laughs> Pareizi, nevienu roku nepacinās. <laughs> Brāļi māsas, tu vari būt brīvs no grēka, tu esi brīvs no grēka, ja tu esi sagrēkojies, tev ir aizstāvs tēvu priekšā. Tu neesi radīts, lai iet šos grēka api ciklus. Ja? Žēlstība nav vēl izlieta, ja, ja kāds cīnās ar grēku. Tam ir jāpas, jāapstājās. Vēlns tev muldīs, ka tas nav iespējams un ka tu jau esi mēģinājis desmit gadus. Es arī centos nomest svārdu, cik centos. Ja? Es centos, bet nepareiz. Es centos, bet nepareizi centos. Ja tu uzsāc Dievu žēlstībā, ej katru dienu. Un viņa žēlstība ir jauna katru dienu. Un viņa žēlstība ir caur viņa žēlstības garu. Un savu garu Dievs dod ar mēri, ja bez. Bez. Cik tik tev vajag? Jebkurā situācijā. Labi tu diegi bet es tiešām man Dievs ir daudz žēlstību pie man ļoti tuvu mirstošu cilvēku. Brīdī, kad burtiski no tavas rokas viņš aiziet viņa savu. Zini, tur daudz teorijas sabrūk. Bet žēlstība tur bija. O, kā tur bija žēlstība? It kā gribās raudāt, it kā bet tava sirds ir tik pateicīga par norādēm, ko Dievs man deva, ka nav jau par ko raudāt. Ja? Viņš pieņēma to kungu arī. Ja? Ne manās rokās, drusciņi iepriekš, ja? kāda starpība. Viņš ir mūžīgi. Un tad Dievs man arī uzrunāja, bet ja tevi interesē, to es pastāstīšu atsevišķi tev liecībā, bet Dievs man uzrunāja, ka man, man būs arī jābūt tam, kas viņu izvada. Turklāt man neviens neaicināja sākotnē izvadīt, bet Dievs pateica, savējos izvada savēja. Un Dievs man pateica, lūkšanā, kad es meklēju viņu vārdu, šeit Pauli, kas aplabāja mūzu. Es, es to biju lasījis, es to biju studējis, es nevarēju tā rītā pateikt. Es atšķīru mūsu grāmatu, un tur ir rakstīts zinkas, un Dievs pats aplāpās mūsu. Zini, tu nevar nerautāt. Tu nevar nerautāt. Man bija citi teica, nu jā, viņa gars jau ir mūžībā, dvēseli, tas ir svarīgi, un kas tā miesa ir? Un viņš pasaka, un Dievs pats apglabāja mūsu. Man nav svarīgi iemesli, kāpēc. Man ir svarīgi, ka Dievs atnāk noveļ akmeni vai lāpst un aprok mirušo mūzu, kurš jau ir debesīs. Man tas liek raudāt. Man tas aizkustē. Un mans, man tas liek dziedāt, tāds ir mūsu Dievs. Tāda ir viņa žēlstība no A līdz Ž. Tu tapi radīts kā iebīglīts, un tev neizmet kā vecs lupa, bet ar godu pats Dievs izved ārā. Slavā Dievam! Devis tēvs, es tev pateicos, kungs, par tavu žēlstību, un es tev ļoti, ļoti pateicos, kungs, par katru vienu, kura dzīvē Ah, tu jau esi darbojies, kungs Dievs, ah, kura dzīvē tu turpini darboties un kur dzīvē tu darbosies. Tās ah, es jau neatveru visu līdz galam, es jau neatveru, bet tava žēlistība ir apbrīnojama. Un es ļoti lūdzu, lai šīs dienas vārds ir kā tādā, tādā sirsnīga, liela svētība katram vienam tavam bērnam, katram vienam, kungs Dievs, kas dzirdēja tavu vārdu, par tavu laipnību. Un, kungs Dievs, lai ir abas šīs puses, kungs, lai ir milzīgs iedrošinājums, kas aizkustina sirdi un liek uh, sirdī izkust un varbūt izlīt arī pa acīm asar veidā. Uh, un te pašā laikā, lai tas ir arī kāds tāds, uh, kā saka, tā pamācība, kā apustuļi teica, varbūt pat tāds neliels brīdinājums, kungs, bet pamācība, kā apustuļi teica, lai šī žālstība nebūtu vēl saņemta. Un, zini, katra viena svētā gara dāvana, ko tev ir Dievs, ir teiks, eh, Dievs tā ir žēstība. Un, un tu viņu varu nelietot. Ja? Un tu vari paturēt savu dāvanu, un tu vari paturēt savu dzīvību, un tu vari paturēt savu aicinājumu. Bet Kristus saka, vai tad tāpēc es par tevi miru? E, e, tad, kad es miru, e, pirmā lieta, ko es, galvenā lieta, man gribējās tev atvest atpakaļ pie tēva, Ja? Aleluja, slāva, tu esi tēva namā, tu esi tēva rokās, bet zini, tēvam ir drūvas, tēvam ir, eh, tēvam ir darbi, Un tēvs ir sagatavojis un paredzējis darbus, ja? tu atceries to rakstviet, ja? ka Dievs mums ir sagatavojis darbus jau iepriekš no pasaules radīšanas, kā tur bija, ja? es aizmirsu, kurā vēstulē tas bija, bet es uh, ticu, ka tu atradīsi to, ja? mums jau ir šie darbiņi sagatavot un Un tēvs ir osīgs tēvs, un viņš nav tāds statisks tēvs, ja? Un arī Dieva gars ir tāds, kas pie radīšanas lidinājās, ja, pāri ūdeņiem, lidinājās, ja? Un tad nāca Dieva vārds, un gars kaut ko rada. Gars grib kustēties, gars grib lidot, neapslāpēt garu, un lai, lai Dieva gara ielikt tās vēlmes tev, uzpūt viņas kā dārgu liesmu, uzpūt viņas viņas. Un zini, kas ir, pa lieta, ir tā ļoti interesanta lieta, kad uh, uz cilvēku sirds altāri var būt tikai viena uguns tā pa īstam, vai ne? Un Dievs reizēm, mēs arī norkalnos to pieminējām, ka Dievs iededzina uh, sirdīs uh, šito te uguni, jā, uh, Dieva uguni, kaut kādu uguni, kas deg, Un eh, katru mūsu trešā, no, trešajā mūsu grāmatā, kaut kādā 20. nodaļā, man liekas, bija, ja, kad Dievs iededzina uguni, bet priesteris bija tas, kas uztur, ja, dzirdi, kas piemet maltu klāt. Kas tu esi? Tu esi priesteris? Nu, protams, ka tu esi priesteris. Uztur Dievu uguni savā sirdī. Rūpējies par to uguni, ja? Un skaties, kas ir tā uguns. Tā uguns ir tā Dieva kvēle, veksme, griba, vēlme un jūtas par to, par ko viņam teiks sirds, Un ir vēl viena uguns, vai vairāk, nu, ir tāda vēl viena uguns, kas grib nomākt Dievu uguni. Tās ir mūsu pašu vēlmes un prioritātes, ja? Viņas pat var nebūt grēcīgas, ja? Eh, bet, kad, kad divas uguns sastopās, tad ir tā. Viena otru uh, aprī vai nomāc, jo abas viņas tā kā uz vienu tā altāra nevar sadzīvot, ne? Tāpēc, ja kuru svešo vēlmu uguni, vāc nost, vāc nost. Vāc nost, vāc nost, un lai tevī deg Dievu guns, lai tevī deg Dievu gars, lai tevī deg Dievu žēlistība. Atjaunojies savā prātā. Tas tev palīdzēs saprast, ka tā uguns, ko Dievs vēlās tevī, tā ir laba, tīkama un pilnīga, un nekas nevar tai līdzināties. Un neparaksties uz kaut ko iznīcīgu, un nepieķeries iznīcīgām, un nepārdoties pa kaut kādiem grašiem, par iluzoriem grašiem Ej par to, ko Dievs tev ieliks sirdī. Es par svētību draudzē. Esi nemierīgs. Esi nemierīgs un saka, kāpēc es esmu draudzē? Ko man ir jādara draudzē? Kāda ir man vieta Kristus miesā? Kas man ir jādara pilsētā? Kas man ir jādara mājā? Kas man ir jā... Kā es varu būt par svētību brāļiem māsām? kā man kungs tev izpatikt un tā tālāk un tā tālāk. Tu vari uzdot Dievam daudz jautājumu, šitie bija tādi kā vienkārši draudzīgi pamudinājumi un ieteikumi, ja? Un, un tā vienkāršā lūkšana ir tā, eh, Jēzu, tu esi mirs par maniem grēkiem, tu manis atbrīvojas, paldies, aleluja, ko man ar to tālāk darīt? Tu gribi, lai es dzīvoju tev. Kā man dzīvot tev? Un tici, kad tu formulē jautājumu, kad tu izvirsi sev mērķi, tev parādās, man ir jēga, kur ticībai spērts rodas, uz ko iet, man ne? Un saka, kungs, uz ko man iet, ko man darīt, iekš kā man kustēties. Un tu redzēsi, tad tu nepaliksi neauglīgs, tad tu nepaliksi statisks. Tas liks tev kustēties, un pat ja tev liksies kādiem tu padosies vai būs grūti, No A līdz Ž te ar tevi kopā būs Dieva žēlistība. Un es apliecinu kungu Jēzus Kristus vārdā. Un debes tēvu priekšā, ka tev izdosies. Bet es apliecinu arī iemeslu, kāpēc. Tev izdosies Dieva žēlistības dēļ. Esi iedrošināts, esi pacelts, esi svētīts. Tec Dievu ugunī, tec Dievu žēlistībā. Ej uz priekšu, sasniedz visu, ko debes tēvs tevi iecerējis. Tu esi uzticams par mazām lietām, un tev iecels par lielām lietām. Un, un ja kāds piekrīt tam, tad saki, Amen. Paldies Tev. Dievgars spēcīgi šeit. Dievs Tev mīl, Dievs Tev parāda savu žēlistību, un es pateicos Dievam par jums, un jūs esat arī mans prieks tajā kungā, un esiet svētīti. Comes up, Lord. うん。